bismo mogli da uđemo u taj prostor, e, moramo se odvojiti od onoga što ušavši u nas izaziva proces starenja. A to je grijeh i sva grijehovna raspoloženja. U ljudima u kojima grijeh živi i vrijeme drugačije djeluje. Tamo gdje se živi grehovno, tamo vrijeme satire čoveka. Čovek stara i umire. Umire i duhovno, a umire i tjelesno. Grijeh izaziva djelovanje vremena koje je razorno. A kad se oslobodimo od grijeha, i unesemo u sebe one energije vrlina, to je energije Božije, onda vrijeme, iako protiče, iako se mi nalazimo u njemu, drugačije djeluje na nas. Ono kao da nas sve više približava vječnosti. I mi živeći u vremenu koje prolazi, sve više osjećamo vječnost koja je neprolazna. Osjećamo je u nama, osjećamo da i sami postajemo dio nje. To jest da smo i sami po blagoslovu i po daru Božijem postali vječni. I to je jedna sasvim drugačija životna pozicija, jedan sasvim drugačiji odnos prema svijetu i prema vremenu. Ne plašimo se više dana koji prolaze, jer osjećamo da već uđo smo nepotpuno, ali dovoljno da osjetimo da je to realnost, da je to istina, uđo smo onaj nezalazni dan. A svjetlost tog dana svijetli u crkvi. Vi vidite i sami da crkva ne pripada ovome svijetu i da vrijeme koje protiče sve je ljepšom čini kad uđemo u hramove iz desetog vijeka, nekako nam se oni čine najljepši. Pa čujemo da je neki hram, bili smo u Svetoj Gruziji, pa kaže tamo iz petog vijeka, o kako je tek ono vijek, pa tek ono kamenje, kako odiše vječnošću. Tako je crkva, jer nije od ovoga svijeta, jer je iznad svijeta i iznad vremena. Ali je tu i u svijetu i u vremenu i otvorena su vrata crkve i kao što vidite mi možemo da uđemo u nju. A ona nam kao majka organizuje vrijeme i organizuje program kako da ga provodimo. U godišnjem ciklusu period velikog posta je izuzetna mogućnost da okusimo vječnost. Na početku a sad u ovom trenutku ulazeći u post nalazimo se baš na početku Gospod vječni Bog i darodavac vječnog života traži od nas da obratimo pažnju na nešto što je mnogo važno i za sledeće korake i sledeće dane. A to je na naš odnos prema bližnjima. I traži od svih nas, čuli smo to u Evanđelju, jutro sa liturgiji, da svima oprosti. Ko je zainteresovan da uđe u post, a da na kraju doživi i onu pashalnu radost vječnog života, on treba danas da se oslobodi bremena mržnje, zavisti, i zlopamćenja. Uzmimo, braćo i sestre, blagoslov Boži. Nemojmo da se mrsimo jedni oko drugih ili oko sobstvenih misli. Da li treba, da li ne treba, je li on u pravu, je li ona u pravu, da li doprostim, da jer je tako i tako rekao i uradio. Ostavimo sve to. To je sujeta naš. To je gordost naša nego uzmimo onaj blagoslov gospodnji, a jutro smo ga čuli. Ako mi ne budemo oprostili dužnicima svojim, braći svojim, sestrama svojim, bližnjima, ni Otac naš nebeski neće oprostiti nama sagrešenja naše. Tako je jutro svečeno i tako će da bude, braći i sestre. Zato, pošto svi mi, nažalost, imamo srca opterećena mržnjom, zlobom, zlopamćenjem, zavišću i svim onim strastima kojima ratujemo protiv bližnjih. Iskoristimo ovo vrijeme i počnimo od onoga od čega Gospod želi da počnemo. Pustimo sad da li je mrsno, da li je posno, Pustimo odmah šta ćemo jesti ili šta ćemo piti. To jeste važno. Međutim, mi zbog našeg nemari, zbog naše nepažnje, previdimo ono na čemu Gospod insistira. Danas u Svetom Evanđelju uopšte nije bilo govoreno o tome šta treba jesti, na koji način i šta treba piti. Rečeno je da treba posjeti, ali je pažnja skrenuta na suštinu, na odnos prema bližnjem. Ako ne oprostimo jedni drugima, mi ne možemo ni da postimo, braće i sestre. Mi smo nesposobni za poslovnom pravom, evanđelskom, crkvenom, spasonosnom smislu. Zato obratimo pažnju svi večeras i uopšte ovih dana na naša srca i kakav je naš odnos prema bližnjima, posebno prema onima na koje smo osjetljivi. Jer svi mi imamo nekoga na koga smo osjetljivi, na koga imamo teška osjećanja, teške misli. Neka on bude glavni lik u toku ovog našeg posla. On ili oni kod nekih ima i više takvih ljudi, odnosno bližnjih da se potrudimo blagodaću Božijom da izvadimo to trnje i taj otrov iz srca, da bi post bio blagougodan i spasonosan, da bismo mogli da primimo blagodat Božiju. Jer ako do toga ne dođe, mi nećemo primiti blagodat Božiju i naše pošćanje, ukoliko ga uopšte možemo nazvati postom, neće imati nikakav smisao, niti ćemo mi imati ikakve koriste u takvom Jedan od hilandarskih monaha, jedan od duhovitijih ovih dana, rekao je onako sa dozom ironije, ali vrlo mudro, ovo veče koje nazivamo e, veče praštanja, a on ga je nazvao, onako hilandarci su malo kažemo, opitniji, pa znaju kako to čovjek sve može da namjesti, da izgleda pobožno, a da je zapravo iza toga mnogo toga nepobožnog i bogoborno. Pa je on ovo veče nazvao veče fariseja. A zašto? Zato što se klanjamo jedni drugima, oprosti, oprosti, oprosti, oprosti ti meni, a u srcu nema promjene nema oproštaje. I dalje tvrdi vrat, i dalje gordost. A spolja polja izraz pokajanja. I upravuje, Ako tako bude, to je zaista veče fariseja, licemjera, koji samo spolja polja projavljuju znake pobožnosti i pokajanja, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju, to jest onih teških, bratoubilačkih osjećanje. Ovo je veče praštanje, ali nije jedino. Ono je prvo u dugom nizu velikog posjeta, veliko parče vremena. Gospod je osavio veliki prostor da to bude temeljno, odrađeno, da bude intenzivno praćeno, da bismo na dan Vaskrsenja Gospodnjeg osjetili u sebi, braćo i sestre, energije Vaskrsenja, da bismo osjetili svjetlost Vaskrsenja, da bismo osjetili u, u našim dušama, u našim srcima Boži život, da bismo osjetili kako to Bog živi u nama. A to je zapravo Vaskrsenje. Zato je, mogli smo mi drugačije, samo Vaskrs, kad je tog i tog datuma u redu. Proslavimo ga kada dođe vrijeme. Odslužimo službu, Hristos Vaskrs, idemo dalje. Ne. Gospod ostavlja čitav ovaj paskalni prostor. Da se potrudimo. A kako ćemo se truditi? Crkva će nas naučiti. Na što da obraćamo pažnju? Evo, počinjemo sa opraštanjem. Svima da oprostimo. Bez izuzetka. Šta god da se uradilo, Gospod kaže, prosti. Tako treba, ne brini. Biće na kraju sve dobro. Nećeš biti na gubitku. Naprotiv, zadobit ćeš neslučene darove, neslučene blagoslove. Dobit ćeš život vječni, ima ništa veće od toga. I svi grijesi će ti se oprostiti. Ako mi budemo postili, braće i sestre, Gospod garantuje da će i nama biti oprošteno. Znate kakva je to mogućnost? spasenje u našim rukama. Mi oprostimo bratu malo sagrešenje, a nama Gospod oprosti sagrešenje kojih mi uopšte nismo ni svjesni. Znate li kad bi nama došli sad računi za naplatu grehova, znate, pa mi bi se šokirali. Znate koje su to cifre? Izražene u novcu. Ogromne cifre. I mi to nikad ne bismo mogli da isplatimo. A vidite šta Gospod čini, kako mogućnost daje, da oprostimo bližnjima, a On će nama da oprosti sva naša segrešenja. Zbog malog opraštanja da nam se oprosti bezbrojno mnoštvo grehova, i znanih i neznanih, i svjesnih i nesvjesnih, učinjenih riječju, djelom, mišlju. A to je, to je bezbrojno mnoštvo segrešenja. Zato, braćo i sese, mi treba da opraštamo zaista svim svojim srcem, svim svojim bićem. A šta ima mi da oprostimo, a šta ima Gospod nama da oprosti? Zato, zar nije potpuno bezumlje ostajati tvrdoga srce? Imaš mnogo grehova, a ti još bratu ne opraštaš. To je, braćo i sestre, vjerujte, u duhovnom smislu samoubistvo. To je samoubilački pokret i akt. Zato oslonimo se na ovaj blagoslov Boži, mnogo je moćan i mnogo je pouzan. To nam je Sin Boži otkrio. Znate, to je sve sama sušta istina. Sin Boži nam je otkrio kako Otac Kako će otac da rasuđuje, kako će otac da, da sudi i kome će oprositi. Dakle, još jednom počnimo i uđimo u ovaj post, trudeći se, ako ne odmah večeras, trudeći se da makar u toku posta, makar do Vaskrsa, istisnemo iz sebe svu zlobu, svo zlopamćenje i sve one teške misli teška osjećanja koja, nažalost, imamo prema mnogima. I kao blagoslov dobit ćemo oproštaj grehova, a tamo gdje su grijesi oprošteni, tamo blagodat se useljava. A tamo gdje se blagodat useli, tamo Bog živi. A tamo gdje Bog živi, braće i sestre, tu je vječni život. To su već dejstva vaskrsenja. To su sile vaskrsenja. I onda, i prije nego što dođe vaskrs, mi možemo da osjetimo ta sujanja. I na dan vaskrsenja, da ih osjetimo još potpunije. I pošto prođe vaskrs, da osjetimo da mi više ne živimo onim palim životom, životom mrtvih, nego da živimo novim životom, životom vaskrslim u Hristu, Gospodu našem, kome neka je slava, zajedno sa Otcem i Duhom Svetim, u vjekove, vjekova. Amin. Hristos Vaskrs. Sada ćemo po stavom običaju crkve napraviti poklon pred časnim krstom i ikonom. Sjedite, dostavljamo Onda ćete tako, po redu prilaziti sveštenik, onda se gledati krst i uzeti dobro svoje kako možete imati međusobno djelovanje. написано. supposed to do.